وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله بعدك اهمري الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسالة سلامكم تم صلى الله عليه وسلم نكوسيني فموجة نكوسي نفسي أنك كتكم غفا الله سبحانه وتعالى عباد الله إن وجه الله قال الله تعالى امسمى الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الله عز وجل نسمه enyi watu hakika ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kweli ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni haki yasikudanganyeni maisha ya dunia usikudanganyeni uhai wa dunia kadhalika asikudanganyeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kukudanganyeni inna shaytana lakum aduun hakika ya shaitani kwa ninyi ni adui fattakhidhuhu aduwan mfanyeni kuwa adui inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id hakika sheitani analiita kundi lake ili kusudi watu ambao katika kundi lake wao miongoni mwa watu wa motoni hii ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo anatuzindua na kutueleza kwamba ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kweli lakini pamoja na hayo akasema tusidanganyike na uhai huu wa dunia kwa sababu uhai wa dunia si wenye kudumu wala asitudanganye kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kutudanganya asitughuri kwa yeye Mola azza wa azza fi ula wa azma fi ali samaa mwenye kutughuri lakini tukae tuikumbuka kwamba hakika shetani ni adui kwetu sisi kwa lazima tumfanye kuwa adui yetu kwa sababu yeye huwa anaita watu ambao katika kundi lake katika moto waqala taala na amesema Allah subhanahu wa ta'ala qala fa bi'izzatika la ughyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin Allah nasema amesema sheitani na hapa kwa izza yako wewe Allah subhanahu wa ta'ala nitawapoteza wote isipokuwa wale waja wako ambao ni wa kweli ibadallah enyi waja wa Allah ashaitanu yudhillu al-insana hasaba halihi shetani anampoteza mtu kulingana na hali yake ambayo mtu yuko nayo shetani yeye huwa anampoteza mtu kulingana na vile huyo mtu alivyo inkana minal muslimina min ahli tafriti walfisqi dakala alayhi shaytanu min tariqi shahawati ikiwa huyo mtu katika waislamu ni katika watu wenye kufanya madhambi kadhalika watu wa uovu shetani anaingia kwake huyo mtu kwa njia ya kumpambia mambo ya shahawati kumpambia mambo ya maasi au ni kuwa ni mambo ya kawaida waman kana minhum salaka maslaka libada dakala alayhi min tariki lifrati walghuluwi fi dini na huyo mtu katika waislamu akiwa anapita mapito ya ibada akawa anajitahidi kufanya ibada anaingia kwa kwake sheitani ili kumpoteza katika njia ya kumfanya avuke mipaka na ghuluu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hata yabtaida kila tarafain an ta'ati Allah wa yaka fima harrama Allah ili kusudi hizi pande mbili hizi tarafu mbili zote ziwe mbali na ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kila moja katika hizi pande mbili liingie katika yale aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa shetani sio kwamba anamfanya mtu na kumpambia maasi peke yake bali mtu akiwa katika watu wa ibada shetani anampambia katika hiyo ibada anayoifanya akawa amevuka mipaka ile iliyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuingia katika masala mazima ya kumwasi Mola azza fi ula wa azma fi ali sama قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال بعض السلف ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو ولا يبالي بأيهما ظفر ابن القيم رحمه الله نسيما Mesema mmoja katika wema waliotangulia ma amara Allah ta'ala biamrin hajaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala amri yoyote illa walishaitani fihi nazatan isipokuwa sheitani katika hilo jambo anakuwa na pande mbili imma ila tafritin wa taksirin imma anamfanya mtu awe ni mwenye kupuuza na mwenye kuwa mzembe katika utekelezaji wa ibada wa imma ila mujawazatin wa ghuluwin imma anampeleka upande wa kuvuka mipaka na ghuluu wala yubali biayihima dhafara wala hajari shetani upande wowote ule ambao mtu atekee kuwa amempata muhimu kwamba mtu anavyokuwa katika maasi basi anampambia maasi yake aliyokuwa nayo na anapokuwa ni mtu wa twaa anampambia twaa yoyo aliyokuwa nayo ima kwa kumfanya awe mzembe au kumfanya yeye ajioni kwamba anayoyafanya ametosha ikawa tena aendee mambo mengine ya kheri au hiyo hiyo ibada anayoifanya akamfanya akavuka mipaka iliyowekwa kisheria badala ya kufanya vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyotaka ikawa anafanya mazingira ya kumwasi Mola Azza wa Jalla intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala alamu عباد الله فهموني اي وجه wa Allah kullu ahli albid'a wal ahwa kila mmoja katika watu wa bid'a na watu wa hawa dakala alayhi mushaitanu min tariki shubuhat ameingia kwa wao sheitani kwa njia ya shubuhat kwa njia ya wao kuto kutambua mambo kisawa sawa allati zayyanaha lahum shubuhati ambazo huyo sheitani amezipambia kwa wao fasaru ila ma hum alayhi wa hum yahsabuna annahum ala haqqin mpaka wakawa katika yale ambayo wao wako juu yao hali ya kuwa wao wanadhani kwamba wako katika haki wa hum ala batilin hali ya kuwa wao wako katika batili kama qala ta'ala kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kul قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a je tusikuelezeni wale ambao ni wenye khasara kwa matendo yao wanayoyafanya ni wale ambao kumepotea kuhangaika kwao katika maisha ya dunia hali ya kuwa wao wanahesabu kwamba wanafanya mambo mazuri hii ni katika hasara kubwa ambayo itawapata baadhi ya watu ambao wao wako katika dini wanadhani kwamba wako katika kheri wakaangaika katika maisha yao ya dunia wanajihesabu wako katika kheri kumbe wao ni katika watu wa hasara kwa hiyo kule kuangaika kwao hakutokuwa na faida isipokuwa wao ni kuwa miongoni mwa watu ambao wameingia katika upotevu wa min ahli albid'a alladhina zayyana lahum ash-shaytanu batilahum na miongoni mwa watu wa bid'ah ambao shetani amewapambia wao batili zao wanazifanya haulai alladhina yad'una aljihad ni hawa ambao wanaidai kwamba wao ni watu wa jihadi wala ambao wanadai kwamba wao wanataka jihadi wala shakka annahum ala batilin na hakuna shaka wao wao katika batili wa in kana yarawna anfusahum annahum ala alhaqi hata kama wanaona nafsi zao kwamba wao wako katika haki wadhālika bil asbabi tariya na haya tunayazungumza kwa sababu zifuatazo as-sababu al-awwal sababu ya kwanza annahum yukaffiruna al-muslimina bila haqq بلا حجة ولا برهان حقيقة واو وانا وكفرش وإسلام بلا حجة ولا برهان قال صلى الله عليه وسلم أمي سيما متوم صلى الله عليه وسلم أي ممرئ قال الأخيه أي يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه متوم صلى الله عليه وسلم أمي سيما متوم يوتي أتكي سيما kumwambia ndugu yake muislamu kwamba ewe kafiri hilo neno lazima litarudi kwa mmoja wao ima msemaji au yule aliyoambiwa inkana ikiwa huyo aliyeambiwa kweli ni kafiri kama kala itakuwa kama vile ambavyo huyo msemaji alivyosema wa illa rajaat alayhi na kinyume na hivyo hilo neno linarejea kwa yule aliyesema sasa hao watu wanayedai kuwa wao ni watu wa jihadi mtu anapotokea na kukemea fikra zao wanakuwa wanakufurisha na kumwambia kuwa ni kafiri kwa sababu anapinga jihadi bali wao haoni kwamba kama yuko muislamu katika dunia basi ni yule ambaye anawafiki fikra zao ambazo wako nazo ijapokuwa wao wao katika upotevu kwa sababu haiwezekani mtu ambaye yuko katika haki aliachie neno la kafiri kwa ndugu yake muislamu bila ya haki bila ya hoja bila ya burhani السبب الثاني سبب يفيلي قتلهم المسلمين بغير حق kuwaua kwa waislamu بلا حق قال الله تعالى amesema الله سبحانه وتعالى وما kana المؤمن an يقتل mu'minan illa خطا haikuwa kwa muumini kumuua muumini isipokuwa kwa makosa haikuwa kwa muislamu kumuua muislamu mwenzake isipokuwa kwa makosa na hawa watu ambao wanajidai kwamba wao ni watu wa jihadi huwa wanawaua waislam kwa kukusudia nafasi ya makosa hakuna shaka kwamba hawa hiki kitendo chao kinachofanywa na hawa watu ni katika vitu vinavyoonyesha kwamba wao ni waovu na fikra zao walizokuwa nazo ni fikra chafu ambazo haifai muislamu yoyote yule kuwa na fikra sampuli kama hii waqala taala na amesema Allah subhanahu wa ta'ala waman yaqtul mu'minan mutaammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما na mwenye kumuua muumini kwa makusudi kabisa malipo yake yeye ni katika moto wa jahannam atakaa humo milele na Allah subhanahu wa ta'ala amemghadhibikia kwa kitendo chake hicho cha kumuua muislamu cha kumuua muumini pasi na haki na Allah subhanahu wa ta'ala amemlani na amemwandalia yeye adhabu kubwa kabisa barakallahu li wa lakum bil qur'ani wa sunna wa nafa'ani wa iyyakum lima fihima min al ayati wal hikma aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى يعني وجه الله نكوسيني pamoja نكوسي نفسي nafsi كتيكم katika الله سبحانه وتعالى حقيقة hivi vitendo vinavyofanywa na hawa watu wanaojipa jina la uumini jina la uislamu kadhalika na kudai jihadi matendo yao wanaoyafanya yako mbali na dini ya Kiislamu na yeyote yule ambaye atakayekuwa anafanya matendo ya namna kama hii ajue kwamba Uislamu uko mbali na yeye na yeye yuko mbali na Uislamu kwa sababu matendo wanayoyatenda ni matendo yanayoonyesha wazi kwamba wao ni watu wabatili na hawa watu wa sampuli hii wako katika maeneo yetu bali haya matendo wanayoyafanya yanakuwa yanakadirika kila siku hali ya kuwa Uislamu haukiri matendo ya namna kama hiyo bali haya wanayoyafanya wao ni katika vitu vya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ela muibadallah fahamuni enyi waja wa Allah فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة مسيما متوم صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء حقيقة kitu cha kwanza kabisa ambacho watu watahukumiwa siku ya kiyama ni kuhusiana habari za Muislamu lazima aogope damu ya Muislamu mwingine. Muislamu lazima aheshimu damu ya Muislamu mwingine. Haifai Muislamu kumwaga damu ya Muislamu mwingine pasi na haki. Haya matendo wanayoyafanya hawa watu ni matendo ambayo yako mbali na Uislamu, bali ni matendo ambayo hayakubaliki kiakili, fadlan an ashari. Asbab athalith, sababu ya tatu inayoonyesha hawa watu wako mbali na dini ya Kiislamu na wao wao katika batili hali ya kuwa wenyewe wanajihesabu wao katika haki katlohum anfusahum ni kule kuua nafsi zao wanakuwa na tabia ya wao kuua nafsi zao imma kwa kujilipua imma kwa njia nyingine ambayo wao wanaona kufanya hivyo ni maslahi hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekataza swala muislam kuiua nafsi yake qala Allah ta'ala amesema Allah subhanahu wa ta'ala wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahiman na wala msiuwe nafsi zenu hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwenu amekuwa ni mwenye huruma lakini hawa pamoja na kudai kwao jihadi wanafikia hatua ya kuua nafsi zao kitu ambacho sheria ya dini yetu ya Kiislamu imekataza وقال صلى الله عليه وسلم نعم سيما متوم صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة yule mwenye kuiua nafsi yake kwa kitu fulani katika dunia ataadhibiwa na hicho kitu siku ya kiyama kwa hiyo kama mtu atakuwa ameondoa nafsi yake kwa kutumia kisu ataadhibiwa nacho siku ya kiyama kama atakuwa ameondoa nafsi yake kwa kunywa sumu ataadhibiwa na hiyo siku siku na hiyo sumu siku ya kiyama wa hakadha asababu arabe sababu ya nne inaonyesha kwamba hawa watu wao katika batili na wanaoyafanya ni upotevu na wako mbali na dini ya Kiislamu itlafuhum amwala ghairihim ni kule kuharibu kwao mali za wengine قال النبي صلى الله عليه وسلم أم سممتم صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله ثم صلى الله عليه وسلم نسيما من يكتكوى ماري زواته هل يكوى أنتاك كريبا hizo mari Allah subhanahu wa ta'ala atamlipia na yule mwenye kuchukua hali ya kuwa anakusudia kuziharibu na wala hakusudii kurejeshwa kwa wenyewe au kulipa atlafahu Allahu Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kumwangamiza واذا كان هذا في من اخذ اموال الناس دينا وهو لا يريد اداءها فكيف بمن يتلف اموالهم بالتفجير والتدمير ikiwa huyu anachukua mali za watu kwa njia ya kukopa lakini tu hakusudii kulipa Allah subhanahu wa ta'ala anamharibu na kumwangamiza vipi yule ambaye anayeharibu mali za watu kwa kuzilipua na kwa njia nyingine isiyokuwa sawa sawa hii ni dalili kuonyesha kwamba hawa watu si watu wa dini bali wanaweza wakaingia kwenye duka la mtu wakavunja na kuchukua kitu ambacho kiko ndani yake bali wanaweza kwenda maeneo mbalimbali mfano kwenye mabenki ambako watu wameweka pesa zao na kwenda pale kupora pesa lakini kwa kujihalalishia halikuwa nadai kwamba hizo mali za makafiri hata kama zingekuwa za makafiri sio haki kwa wao kuchukua mali za namna hiyo asababu alkhamis sababu ya tano ambayo inaonyesha kwamba hawa watu hawako sawa sawa bali wao katika upotevu tarwiul aminin ni kuwapa wasiwasi na kuwatisha watu ambao wana amani na hili ni jambo la makosa kisheria na anayefanya hivyo anakuwa anafanya madhambi mtu anapokuwa katika amani akaje kumtisha kwa namna yoyote yule kwa namna yoyote ile huyo anayefanya hicho kitendo cha kumtisha mtu ambaye ana amani anakuwa anafanya madhambi fakad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama hakika amesema mtume sallallahu alayhi wasallama man hamala alaina silaha falaysa minna yule mwenye kutubebea silaha si katika sisi lakini hawa wanakuwa wanabeba masilaha na kwenda kutishia watu bali na kufikia hatua ya kuondoa nafsi zao hii ni haram na matendo wanayoyafanya hayakubariki kisheria asababu sadisu sababu ya sita miongoni mwa sababu zinazoonyesha kwamba hawa watu wako mbali na haki bali wao katika upotevu tashabuhuhum bin nisaa kujifananisha kwao na wanawake lianna ahadahum yukfi nafsahu birtidaihi libsa nisa kwa sababu mmoja wao anakuwa anaificha nafsi yake kwa kuvaa kwake nguo za wanawake wakati kala sallallahu alaihi wasallam na hakika amesema mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yanayoashiria uharamu wa kitu kama hicho bali ibn Abbas radhiallahu anhu amenukuu laana ya mtume sallallahu alaihi wasallama kwenye matendo ya namna kama hii faqala akasema ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma laana rasulullah sallallahu alayhi wasallama amemlaani mtume sallallahu alayhi wasallama amewalaani mtume sallallahu alayhi wasallama almutashabbihina min arrijali bin nisaa wale wanayejifananisha na wana wake katika wanaume wakajifananisha na wanawake wal mutashabbihati minan nisa'i birrijal na wanawake wanaejifananisha na wanaume wanafikia hatua ya namna kama hii ima wanavyoamua kwenda kufanya uovu wao au wanavyokuwa wanatafutwa kwa ajili ya kujificha wasikamatwe wanakuwa wanafanya vitu vya namna kama hii falwajibu ala haula alladhina yad'una aljihad jambo la wajib juu ya hawa ambao wanaedai jihadi taqwallah fil islam kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika uislamu kwa sababu matendo wanayoyafanya si matendo ya dini ya Kiislamu wala matendo yao hayakubaliki na dini ya Kiislamu bali hawafai chochote kile katika Uislamu bali hayo matendo hayasaidii chochote katika dini ya Kiislamu bali hayo matendo yanafikia hatua ya kuudhuru uislamu wa fil anfus kadhalika umogope Allah subhanahu wa ta'ala kwenye nafsi sawa sawa nafsi za watu au nafsi za kwao wenyewe kwa sababu matendo unayoyafanya ni matendo ya haram wa fil ahli wal umma kadhalika umogope Allah subhanahu wa ta'ala kwa wake zao kadhalika kwa umma wa Kiislamu wa an yarji'u ila ahli al-ilmi na vile vile warejee na kuchukua dini kwa watu wenye elimu ليسلموا من الوقوع في مثل هذه المخالفات إلي وويزي كسلميك نكو ينجيه كوني مخالفة هي مخالفة بايو إن خريف دينيه كإسلام وأن يتفقه في دين الله نبيل بيلا وجفنديشه katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo haya matendo ambayo yamenukuliwa na yanayoenda kunukuliwa hasa katika miji ya Ruvuma huko na vijiji vya Ruvuma vile vitendo mbali na dini ya Kiislamu vitendo ambavyo dini ya Kiislamu haikiri hata kidogo na kila Muislamu ajaribu kutoa nasaha kwa ndugu yake anayemjua kuto kufanya vitendo vya namna kama ile kwa sababu ni vitendo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 الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا في دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا في طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن